Тэгээ би нар сай сонсон элдлас болон нэгдүгээр онцлагаас ирсэн юм ихсэн хамт ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд өнгөрсөн бүтэнсэн өдөр жахан литурги би нар жахан өөр сэдив өгсөн. Тэр сэдив юу байсан бэ? Тэр сэдив талахлал өргөх. Та санжено бүтэнсэн өдөр Есүс Ояма учтэй Авраам хүнийг гээсэн. Тэгээд тэр хүмүүсийн дундаас ганц нэг буцааж ирсэн. Тэгээд бурханд алдрыг өгсөн, өргөсөн гэж би сонсон. Харин энэ бүтэнсэн өдрийн сэдив орбе. Энэ бүтэнсэн сэдив бүтэнсэн өдрийн сэдив э, залбирал. Тэгээд нэг дугаар онцлагаас бинар сонсон. Амалекичүүд болон Израильчүүдийн дунд жахан дэм болсон. Тэгээд Мозис ингээд хэлсэн. Очларэ худуд э очларэ чимэгээр багарэ. Тэгээд э, Мозис ингээд хэлсэн. Та нар дэхигэрэ би Оландер гараад залбирэн гэж хэлсэн. תגיד, הנה גיבטס גרסנן, נום דינגט ביצ'יסן, מוזיס גרד ורגוחוד, ישראל יעץ פסע. בולגחד, עמלקין, עמלק יעץ פסע. תגיד, מויז אינגט בכדה, דנדה, ישראל צ'וד, יעץ פסע. תרינדה ידרד, אינגט היבל, Дахиад өөр хүмүүс яаж зээсэн. Тэгээд эр тэр юм бинар юу зааж өгж байгаа вэ? Нэгдүгээр аа залбирлийн хүч чадал. Залбираар хүч чадал тэг юм байдаг. Хоёрдугаарт нь би нарын амьдрал яг мошиг байх хэрэгтэй. Өдөр бүр өдөр жинго би нар ингээд байх хэрэгтэй. Бурхан руу харах хэрэгтэй бурхан руу залбирах хэрэгтэй. Би нарын гар дандаа дээр байх хэрэгтэй. Яг гэвэл би нар им юм хэрэгтэй. Тэгэхээр залбирал тэгээд юу вэ? Залбирал бол зөндөө юм байдаг. Аа залбиралд. Харин би нар яаж мэдэх хэрэгтэй вэ? Танасан мэдэх энэ дэлхийд бүх хүмүүс залбирдаг. Бүдин шашинтэй хүмүүс залбирдаг. Лалин шашинтэй хүмүүс залбирдаг. Тийм ээ. Богийн шашинтэй хүмүүс бас залбирдаг. Аа, босад шашинтэй хүмүүс бас залбирдаг. Хари Кристин залбирал. Гичүэ. Кристин хүн яаж сэн залбирдаг вэ? Би нар сэн мэдих хэрэгтэй. Харин би нарын залбирлын багш хин бэ? Би нар дандаа Есүс харах хэрэгтэй. Тэгээд Jesus jetzt soll Bildtag besam be. Bibles binar in Geda Augsburg. Gurun, mein Gar, Jesus soll Bildtag besam. Nituger, zarim da, tiruit besam, sum dochod, posat humustet zal Bildjesa. Binasen Sonson, Nikuda, eh? Nazart Orson, Timbas, Synagogt Ochod, Orod, тийм бас бусад хүмүүстэй залбирдаг байсан. Ногоуда Кафарнаумд орсон. Тийм бас а синагогт ороод тийм бас залбирдсан хүмүүстэй хамт. Харин ногоуда Есүс чимэтэ бас чимэгви а газарт ороод тэнд хувийн залбирал хийжсэн. Бурхантай хамт ярддаг байсан. Шеунара онгохин өмнө авахин өмнө Есүс ингазарт орсон залбирсан. Тэгээд Кафарнаум зөндөөм хийсэн. Тэгээд орой оглоирт а чимэгви газарт тэвэн газарт орсон залбирсан. Башаунар түнд хийсэн. О зөндөө хүмүүс таныг э, тантэй олсмар байна. Та хамбага. Есүс залбирчээсэн. Тэгээд хоёр цаг Jesus зад Берлин юм хийжсэн. Харин гөрөнүдэ ба гөрөн майк майгар бас Jesus зад Берлжсэн. Танасан мэдик Jesus лихэсэ өмнө лихэсэ өмнө жахан газар торсон тин ямар залбирал залбирсан бэ? Э бурхан минь миний хүсэл биш. Хани хан харин таны хүслийг биелүүлэх болтогоо гэж хэлсэн. Энэ Есүсийн Есүсийн хамгийн чухал залбир. Тэгээд Есүсийн амьдрал жахан залбирал шиг байсан. Ягд гэвэл Есүс дандаа Бурханы өмнө залбирдаг байсан. Түүний амьдрал жахан залбирлын э, Бурханы хүслийг биелүүлэхийн тулд амьдардаг байсан. Энэ том хамгийн том залбирал. Яг л хандусе залбирал амьдралтай холбоодог. Амьдралтай холбоодог. Залбирал амьдралтай холбоодог үе бол жахан өөр юм байдаг. Тэгээд би нарийн амьдрал залбирал отак үжэга. Бас юм залбиралд хийжээга тийм ээ агуулаг залбирал хийжээга бас залбирал бинарын амьдралын гэрэл байж болно энэ том юм тэгээд өнөөдөр би нар ингэж сонсон сэтгэл алдрахгүйгээр бэнг залбирах ёстой гэж сонсон тийм ээ нэрэ бид нар дандаа өдөржингөө бас шүнжингөө залбирах хэрэгтэй. Ягаад? Яг гэр би нарын амьдрал бурханы гар дээрх байдаг. Тимочирас энэ амьдрал залбирал болдог. Харин бас залбирлын сад бас байж болно. Танарсан мэдик тийм ээ. Nicht du gehst sad im Ben. Hidze, Zalbiral, Bas, Emdral, Holbodogwi. Тэгээд би нарын залбирал сан ёслол болж болон араарэ би нар нүдүр энэ сүмд ирсэн. Тэгээд ёслол хижээга сан ёслол харин энэ дотор би нарын амьдрал байхгүй бол сан ёслол байж болон харин энэ залбирал биш, Кристин залбирал биш тийм ээ яа гэвэл амьдрал дотор байхгүй тэгээ би нара заримдаа ингэж залбирдаг тийм ээ бид босдиг очилдгийн адил бүдэг биднийг оршоно гэж би нар залбирдаг энэ залбирлаар би нар юу хийж байгаа нэрэ Есүс энэ сумаас би нар гараад босад хүмүүсийг оршох хэрэгтэй. Хийхгүй бол дахиад энд ирээд бурханаас ошолиггойскай ин залбирал моло амдралте холбодок байдаг холбодок би бол жахан хосон юслул байж болно энэ хийцүү юм нэр тэний дугаар сад юм бэ хизээ залбирал бас амдрал холбодокгүй бас би нарийн дотор жахан ор амдрал байгаа Кристин Эмдрал сумд үзүүлжээга индес гараачаас ориум аспец болон. Хольтугартен заримдаа бас анхааралалдаг. Залбирин үед тимэ хараре заримдаа би нарин дород би бас э, ламбас якадихан. Сум э, дород залбир залбирлин үед э, юм хилжээга харин санаа өөр газар явж байгаа. Тийм ээ. Яг гэвэл залбира жахан бентамир шиг байдаг. Das гал хийх хэрэгтэй. Шууд мэдэж болохгүй. Das гал хийгээд тэгээд дараа хийцүү биш байж болно. Гүр дугаартан сад байж байж болно. Ядаргатэй юм байж болно. А би бурханаас юма гойсан Бурхан надад юу ч өгөөгүй гэж хэлдэг тийм ээ. Оим бурхан жахан Будда гэж хэлж болно. Аа? Жахан хизүү. Оо би энэ ивэл аа гойсан харин бурхан надад өгөөгүй. Тэгээ би нар заримдаа ядаргатэй хүм болдог. Тэгээ залбирдаггүй. Аа? Харин Бурхан нэрэ өнөөдөр би нар хэлсэн харьяалт өгөөжээга харин түүний маягаар харьяалт өгөөжээга би нарын маягаар биш ээ түүний маягаар түүний үслийн дагуу би нар өгөөжээга хизээ Бурхан сан мэдик яаж Бурхан сан мэдик энэ даримда сад би нарын залбирал залбиралд гарч болон тэгээд ахын дүсэ өнөөдөр нэрэ бурханы үг бинар ингээд зааж өгөөж байгаа. Бинар өдөржингөө шүнжингөө болон залбирах хэрэгтэй. Яаж амьдралаараа. Бинар нэрэ бурханы хөхөд шиг амьдардаг тэр залбирал тэр залбирлыг бурхан сан хүлээн авдаг. Ингээд хийхгүй бол жахан үгээрээ юм хилдэг харин дотор би нарийн идгэл би нарийн мэдрэмж би нарийн амьдрал байхгүй